Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը խաղաղության կոչ է արել պահանջելով ազատ արձակել առևանգված մարդկանց։ Աշխարհում ամենահայտնի Սուրբ Ծննդյան երգն իրականում այլ տոնի համար է գրվել։ Գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը հուսով է, որ հաջորդ տարի լավ արդյունքների կհասնի։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նախագահ Բակո Սահակյան աշխատանքային այցով եղել է Հանրապետության հարավային հատվածում, այցելել Հադրութի շրջանի նորաստեղծ Սարաքսավան բնակավայրը։ Նախագահին ուղեկցել են падգամավորներ, կառավարության անդամներ։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Մեղակավանն ունի մոտ 160 բնակիչ, հիմնականում սպայական ընտանիքներ։ Զորավանը բազում խնդիրներ ունի, որոնց շարքում երկրի ղեկավարությունն առանձնացնում է սպաների կանանց համար աշխատատեղեր, երեխաների համար ժամանցային կենտրոններ ստեղծելու հարցը։ Անթույլատրելի է, որ երեխաները մեծանան փլատակների հարևանությամբ բնականոն կյանքի հունից կտրված պայմաններում, նշել է նախագահը Զորավանի սպայական ընտանիքների հետ հանդիպմանը։ Մենու ժամանակ նախագահ Բակո Սահակյանը կարևորել է տեղացիների հոգատար ու սրտացավ վերաբերմունքը բնակավայրի Ռուսաստանի հանդեպ, հատկապես այն մաքուր ու կոկիկ պահելու հարցում։ Նախագահի այցի նպատակներից մեկը Մեխակավանի զարգացման նոր ծրագրին տեղացիներին ծանոթացնելն էր։ Ծրագիրը հնգամյա է, այն ներառում է Զորավանում բոլոր ենթակառուցվածքների ստեղծման, կյանքը բնականոն հունի մեջ դնելու խնդիրը։ Նախագծանախահաշվային աշխատանքները իրականացնում է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը։ Ծրագրի վերահսկողությունը վստահված է նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբ รา համյանին վերջինս տեղեկացնում է։ Առաջիկա 3 ամսվա ընթացքում արդեն նախագծային աշխատանքները ավարտին կմոտեցնենք, ըստ այդմ արդեն པարզ կլինի այն ճանապարհային քարտեզը, որի միջոցով քայլ առ քայլ այդ բնակավայրերը նոր շունչ կհաղորդեն, կզարգացնենք եւ նոր հնարավորություն նաեւ կստեղծենք այն մարդկանց համար, ովքեր եթե ոչ այսօր, ապա վաղը որոշում են կայացնելու ապրելու հենց այդ բնակավայրերում։ Նախագավանում արդեն շահագործման է պատրաստ 16 բնակարանոց սպայական նոր շենք։ Շենքի պայմաններին ցանոթանալուց հետո նախագահը ուղևորվեց դեպի Արաքսավան։ Ինչպես գիտեք, այս բնակավայրը ստեղծվել է 2014 թվականին։ Նախատեսված էր բնակավայրի զարգացման փուլային տարբերակ։ Առաջին փուլում այստեղ տեղադրվել են վագոն տնակներ, որոնց պիտի ժամանակի ընթացքում փոխարինեին քարակիր տները։ Առաջին տարում նաև մելորացվել են հողերը եւ տրամադրվել բնակիչներին։ Ընթացքում տեղում բացվել են նաև տոմատի գործարան։ 2014 թվականին թվականին Արաքսավանն ուներ մոտ 30 ընտանիք, զբաղեցված էին բոլոր վագոն տնակները, որոնց մի մասն արդեն նորից դատարկ է, ընտանիքների մի մասը թողել հեռացել է։ Կարելի ասել ծրագրի հեղինակները ձախողել են այն։ Իսկ երկրագործության ու անասնապահության համար հիանալի պայմաններով տարածք գամայի թողնելը հանցանք է։ Այս տարածքը երկրի նախագահը կարևորում է նաև անվտանգության առումով։ Արաքսավանի զարգացման ծրագրի նոր շունչ տալու պարտականությունը Հադրութի շրջանի նորանշանակ վարչակազմի ղեկավարի ուսերին է բնականաբար երկրի ղեկավարության ու շահագրգիռ մարմինների ղեկավարների օգնությամբ։ Այս աշխատանքները, որոնք ժամանակին սկսել ենք եւ հիմա Լիվան Ֆորենչի գլխավորությամբ շարունակում ենք, ունի ընդգծված անվտանգության նշանակություն։ Այնինչ անելու ենք դες այդ միասին միանշանակ կտրուկ բարձրացնելու է մեր երկրի անվտանգության աշխարհը։ Գործնական քայլեր տարածքում արդեն իսկ նկատելի են ավելի քան հարյուրավոր հեկտար հողերը մաքրվել են մացառուտներից ու քարերից։ Պատրաստ են այգիներ հիմնադրելու համար։ Արդեն 20 հայտ է ներկայացվել տեղեկացնում է վարչակազմի ղեկավար Իվան Ավանեսյանը, իսկ գյուղնախարար Ժիրայր Միրզոյանը տեղեկացնում է հայտատուների աջակցության մասին։ Մենք աջակցելու ենք տնկիների տրամադրելու եւ նաեւ հետագայում տարվա մեջ կաթիլային համակարգ տեղադրելու հարցում։ Նախագահը հույս հայտնեց, որ այստեղ այգիների հիմնելը վարակիչ կդառնա շատերի համար, որով եւ Արաքսի հովիտը կվերադարձնի երբեմնի իր ցաղկուն ու բարեբեր տարածք լինելու համբավը։ Օրինակ ես շատ կցանկանայի, որ Երևանի եւ Ստեփանակերտի բնակիչների մի մասը այդ որոշումը ունենեն եւ այստեղ զբաղվեն այգեգործությամբ։ Մենու ժամանակ հանդիպմանը ներկա արաքսավանցիներին երկրի ղեկավարը վստահեցրեց։ Ավելի քան համոզված եմ, որ հետևողական ենք լինելու եւ ժամանակի ընթացքում քայլ առ քայլ այդ նշված առաջադրանքները իրականացնելու են։ Նշենք, որ Արաքս Սավանը 3 տարի առանց էլեկտրականությունից հետո արդեն ունի էլեկտրական հոսանք։ Բելլալալայան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի տնտեսական թիվ 1 փաստաթղթի կենտրոնում մարտն է։ Այս մասին ասել է խորհրդարանի հայրենիք խմբակցության падգամավոր ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գրիգորի Կասպարյանը խոսելով ընդունված 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին։ Նա նշել է, որ բյուջեով ամեն ինչ արվել է, որ բնակչությունն ավելի լավ ապրի, ուստի փաստաթուղթը սոցիալական ուղղվածության է։ Ըստ նրա հաջորդ տարվա համար Արցախում նախատեսված է 10% տնտեսական աճ չնայած որ անցյալ տարի հաջողվել է գրանցել 15%-ը։ Գրիգորի Գասպարյանն ասել է, որ տնտեսական աճի ցուցանիշն իր կարծիքով պայմանավորված է խնայողությունների քաղաքականությամբ։ Այս տարվա բյուջեն լիովին համապատասխանում է նախագահի նախընտրական ծրագրին։ Ամեն ինչ արվել է, որ հնարավորություն լինի կատարելու ծրագիրը։ Դեկտեմբերի 23-ին ուժեղ քամին ավերածություններ է առաջացրել Շահումյանի շրջանի Չարեկտար եւ Դադիվան համայնքներում։ Ինչպես հայտնել է շրջվարչակազմի ղեկավար Հարութ Մնացականյանը, նախնական տվյալներով վնասվել է 7 տուն։ Անմիջապես սկսվել է գույքագրման աշխատանք, որի միջոցով փորձել են ճշգրտել վնասված տների քանակը։ Քամուց լուրջ դուրժել է 7 առանձնատուն եւ դրանցում ապրող ընտանիքներին արդեն տրամադրել են անհրաժեշտ շինանյութ հետևանքները վերացնելու համար, ասել է շրջվարչակազմի ղեկավարը։ Արցախի գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայությունը նախատոնական եւ հետտոնական օրերին կանցնի աշխատանքային խստացված ռեժիմի։ Տեսուչների կողմից ուժեղացված հսկողություն կսահմանվի հանրապետության մսի վաճառքի եւ սննդամթերքի իրացման կետերում բացառելու դրանց որակի խախտման դեպքերը։ Այս մասին ասել է ծառայության նորանշանակ պետ Համլետ Ապրեսյանը։ Նա տեղեկացրել է, որ անհամապատասխանություն լինելու դեպքում տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ պատասխանատու անձի միջոց միջոցով իրացվող վտանգավոր սննդամթերքը անմիջապես կհանվի վաճառքից եւ կոչնչացվի։ Նոր տարուց Արցախ կաթ փակbaşնետիրական ընկերությունը սպառողին կներկայանա նոր ապրանքատեսակով Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Նոր ապրանքատեսակի մտահղացումը Ստեփանակերտի գիտական կենտրոնինն էր։ Նոր տեսականին նաև առողջության համար է օգտակար, մասնավորապես ստամոքսի խնդիրներ ունեցողներին։ Արցախ կաթ ընկերության փոխտնօրեն Եղիշե Մանգասարյանի խոսքով նորապարքատեսակի վրա ենք աշխատում Արցախ լակի վրա, որը արդեն ուժի դիզայնը պատրաստ է, հունվարի կեսերի չէ, հունվարի վերջ արդեն երևի նորապարքատեսակը կատարենք եւ նորմալացնենք շուկան։ Դա մեր տեղական գիտական կենտրոնում ենք, որը մետրական կաթերով պատրաստել են ներա, որը շատ օգտակար է ստամոքսին, փորձարկել ենք եւ որոշել ենք ինչու՞ չաշխատել մեր տեղական ներաներով արդեն կամաց-կամաց կա արդեն պայմանավորվածություն, որ իրենք սկսել են պատրաստել եւ թթվասերի, եւ մածունի, եւ կատնաշորի, եւ բաների մերաները։ Նրա հավաստմամբ ընկերությունը միշտ էլ ունեցել է մասնագետների խնդիր։ Ռուսաստանի Դաշնությունից հատուկ հravirվել են մասնագետներ, ովքեր տեղի աշխատակիցների հետ անց են կացրել փորձի փոխանակում, կիսվել իրենց փորձով։ Այո, մենք հravirել ենք Լենինգրադից, մասնագետներ Երևանից, Ուկրաինայից, այցելով Ղարցախ եւ տեսել են Արցախկաթի արտադրությունը լրիվ գողերին, այսինքն մեր սարքավորումները ինչ ունենք, մեր բավարարում է արտադրել, լինել եւ ապահոված ինչ որ վիրուսներից բան, բայց այսօր ցավալին նաեւ որ տեխնոլոգիան օրիցօր փոխվում է այդ մասնագետների խնդիրը միջև այսօր կա։ Մենք շատ ենք հեռու, միջև սովորել, քրավիրել, գալիս են մի քանի օրով, հա ինչ որ որոշակի չափ արդյունք տալիս է, բայց մասնագետը որ հրավիրում ես, պետք է գա մի երկու ամիս, երեք ամիս հա։ մնա, աշխատի։ Նշենք, որ Արցախկատ ընկերության կարակը ի տարբերություն մյուս տեսականիներից այնքան էլ չի ընդունում սպառողի կողմից փոխտնօրենի հավաստմամբ։ Նատուրալ կարակը տարբերվում է համով Մենք ծերուցքից ենք պատրաստում կարակ, որ ժամկետը 15 օր է։ 15 օրվա ընթացքում երևի թե կարողա թե համը չի դուր գալի ժողովրդին, որովհետև այն հին կամ գյուղ sense բացատեն գյուղի պատրաստած կարակը, եթե փորձել եք, ինքը ջուկային այդ դրապաճառով կարողա մերոնք ժողովուրդը տեսնելու բան չնա։ Եղիշե Մանգասարյանը գոհ է անցնող տարվա արդյունքներից հաջողության գրավականը նրա խոսքով Ընկերության մեջ ամենասլավ հաջողությունը ամեն տարի կայանում անրանում, որ մենք ունենք շատ լավ հզոր կոլեկտիվ։ Ու այդ կոլեկտիվը այսօր պահպանում ենք, աշխատում ենք, դժվարությունները միասին հաղթարում ենք, Արցախկաց ընկերության փոխտնօրենը շնորհավորում է բոլորին գալիք տոների կապակցությամբ մաղթում խաղաղություն։ Կցանկանան, որ ժողովուրդը լինեն առողջ, ողջ, դա Աստված հաջողություն մեր ժողովրդին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Թուրքիայի կառավարությունը դերակատարում է ունեցել հայ լրագրող Հրանդինքի սպանության գործում։ Այս մասին ասել է Բունդեսթագի падգամավոր կանաչների կուսակցության առաջնորդ Ջեմ Օզդեմիրը։ Ի պատասխան հարցին, ինչ կարծիքի է Թուրքիայի խորհրդարանի падգամավոր Կարո Փայլանի վերջերս արած հայտարարության մասին, որ երկրից փախած թուրք գիտնականներն ու լրագրողները վտանգի մեջ են, Օզդեմիրը նշել է, որ ինքը նման տեղեկություն չունի, բայց երևույթը ինքնին իրեն չէր զարմացնի հատկապես հաշվի առնելով այն, ինչ պատահեց Հրանդինքի հետ։ Մենք պետք է հասկացնենք, որ Գերմանիան չի հանդուրժի վախի նման մտնոլորտը։ Շատ վատ է, որ թուրք հանրության շրջանում արդեն այդպիսի վախ է մտել, ասել է նա։ Վրաստանի կառավարությունը վրաց պատրիարքարանին է փոխանցել 19-րդ դարում կառուցված Թբիլիսիի Թանդոյան Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին դեպքն է։ Նման կարծիք է հայտնել հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանը եկեղեցին վրաց պատրիարքարանին հանձնելու մասին։ Հայկական բազմաթիվ եկեղեցիներ հուշարձանային կոթողներ են Վրաստանում յուրացվել, ընդ որում բիրտ գործողություններով, ձևափոխություններ, արցանագրությունների ոչնչացում, գերեզմանների անհայտացում, որմնան լուսանկարների վերացում, ասել է հուշարձանագետը։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Սուրբ Ծննդյան տոներին նախորեգին խաղաղության շնորհում է խնդրել ողջ աշխարհի համար եւ կոչ արել ազատ արձակել բոլոր առևանգված մարդկանց, այդ թվում եւ հոգեորականերին եւ աշխարհիկներին։ Մենք հաղորդում ենք ողջ աշխարհի խաղաղության համար հատկապես այն մարդկանց, ովքեր ամենից շատ են տանջվում ընթացիկ հակամարտությունների պատճառով։ Կրկին կոչով եմ դիմում խնդրելով Սուրբ Ծննդի արտիվ ազատ արձակել առևանգված մարդկանց, հոգեորականներին, վարդապետներին, միանձնուհիներին եւ աշխարհ փոխարիք մարդկանց, որպեսզի նրանք կարողանան վերադառնալ իրենց տներ։ Նման ելույթով է հանդես եկել Ֆրանցիսկոս Պապը Վատիկանի Կիրակնորիա ուղերձի ժամանակ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին Սուրբ Ծննդյան տոնի նախորեին այցելել է 1980-ից 1988 թվականներին Իրաքի հետ պատերազմում զոհված քրիստոնյաների ընտանիքներին։ Լիահույս եմ, որ Հիսուս Քրիստոսի էությունն ու քարոզած ուսմունքները մարդկությանը կարաշնորթեն դեպի խաղաղ համակեցություն, ասել է Ռոհանին հայազգի նահատակ Գևոր Քեշիշ Հարությունյանի ընտանիքի հետ հանդիպման ժամանակ։ Իրանի ղեկավարը շնորհավորել է Իրանահայերին փրկչից ընդյան կապակցությամբ ողջունելով նահատակների ընտանիքների ցուցաբերած համբերատարությունն ու ինքնազոհաբերումը Ռոհանին նշել է։ Ամբողջ Իրանցի ժողովուրդը կանգնած է ի պաշտպանություն հայրենիքի համար կյանքը զոհած մեր սիրելի մարտիկների արյան։ Հանրահայտ Սուրբ Ծննդյան ջնգլբել ստեղծագործությունն իրականում ուրիշ տոնակատարության համար է ստեղծվել։ Երգը, որը գրվել է 1857 թվականին Ջեյմս Լորդ Պիերպոնտի կողմից, նվիրված է գոհաբանության օրվան։ Իրականում երգը պատմում է ձմեռային զվարճանքների եւ ուրախության մասին եւ հավանաբար Սուրբ Ծննդյան խորթանիշ դառնալուն նպաստել է սահնակի հիշատակումը երգում։ Մարզասերների համար Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը պատմել է, որ այս տարին լավագույններից մեկն էր իր կարիերայում, սակայն ցանկանում է այն լավ ավարտել արագ եւ կայծակնային շախմատի աշխարհի առաջնություններով։ Մրցաշարերը տեղի կունենան դեկտեմբերի 24-ից 31-ը Սաուդյան Արաբիայում։ Հույս ունեմ լավ արդյունքների հասնել հաջորդ տարի, քանի որ ելույթները բավական կայուն էին, ասել է Լևոն Արոնյանը։ Հիշեցնենք, որ այս տարի Լևոն Արոնյանը հաղթել է մի քանի հեղինակավոր մրցաշարերում, ինչպես նաեւ դարձել է աշխարհի գավաթակ կազմակերպ նվաճելով նաև աշխարհի չեմպիոնի կոչման հավակնորդների մրցաշարի ուղեգիր։ Աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարլսեգին հաջորդ մրցակիցը հայտնի կդառնա 2018-ի մարտին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցերտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 10-ից 14 աստիճան տաքություն։